տեղի ունեցել ԼՂ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը։ ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարությունում ավարտվել են հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների առաջին եւ երկրորդ փուլերը։ Վերապատրաստման դասընթացներ ցաղկաձորում Արցախցի երիտասարդ լրագրողների համար։ Հաճելի անակնկալ մատուցվեց ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ազնագազմին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Դեկտեմբերի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ոչ երկանքով հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ ականանետային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 65 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1200 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել արևելյան ակնա եւ հարավարևելյան մարտունու պաշտպանական հատվածներում։ Միայն մարտունու ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը հայկական բնագծերը արկակոծել է 14 անգամ, որից 9 60 մմ-անոց, 5 82 մմ-անոց ականանետերից։ mm Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում Մարտունու ուղությամբ դիմել են պատժիչ գործողությունների եւ նրանց ստիպել ձեռնպահ մնալ հետագա սադրիչ քայլերից։ Ինչպես շփման գոտու նշված հատվածում, այնպես էլ պաշտպանական մյուս ուղություններում հայկական ստորաբաժանումները շարունակել են վստահորեն իրականացնել առաջադրված մարտական խնդիրը եւ հակառակորդին պարտադրել իրենց կամքը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը։ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Grand Holding ընկերության նախագահ Միքայել Վարդանյանին եւ Մասիս Տոբագո ընկերության տնօրեն Հովանես Թադևոսյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են Արցախում տարբեր ներդրումային եւ բարեգործական ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից Բակո Սահակյանը նշել է, որ ցեղախոտաբուծությունը Արցախում դարձել է գյուղատնտեսության ամենադինամիկ զարգացող ուղություններից մեկը, կարևորելով այստեղ Grand Holding ընկերության դերակատարությունը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում Միքայել Վարդանյանն ասաց, որ ԼՂ նախագահի հետ պայմանավորվել են Արցախում հնարավորին չափ ավելացնել ծխախոտի տարածքներն ու չորանոցները, բացել նոր արտադրամասեր։ Քննարկել ենք, որ տխախոտագործությունը զարգացնենք, նաև քննարկել ենք նոր ծրագրեր բիզնեսին շնարավոր է անել Արցախում եւ նոր արտադրամաս, որ բացվեց GoPro արքերի, որ դա կբերի նրա նպատակային է, որ այստեղ զարգանա նոր բիզնեսներ, քանի որ մենք ավելի կհեշտացնենք իրենց GoPro արքերի մատակարարումը, ըստ Հայաստանից պետք չէ հասնել, որ նոր արքեր բերեն Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը այսօր Ստեփանակերտում մասնակցել է Grand Holding-ի կազմի մեջ մտող Grand Master սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից հիմնված ստվարաթղթե արկղերի արտադրամասի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Վարչապետը բարձր է գնահատել Grand Holding ընկերության նոր արտադրության հիմնումը Արցախում եւ նշել, որ այն ոչ միայն կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծման կարևոր գործին, այլև միտված է Արցախում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար ավելի բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր տեղի է ունեցել ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստ հանձնաժողովի նախագահ Սրփուհի Արզումանյանի նախագահությամբ։ Հիմք ընդունելով թիվ 5 ընտրատարածքից ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր ընտրված Վիտալի Բալասանյանի падգամավորական լիազորությունները 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ից դադարած համարելու մասին ԼՂ ազգային ժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 19-ի արձանագրությունը նիստը որոշել է 2017 թվականի փետրվարի 20-ին թիվ 5 ընտրատարածքում նշանակել ԼՂՀ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում ավարտվել են հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների առաջին եւ երկրորդ փուլերը։ Երեք մասնակիցները ստացել են առաջին կարգի որակավորման հավաստագրեր։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հողօգտագործողների վերապատրաստման դասընթացների առաջին եւ երկրորդ փուլերին մասնակցած թվով 74 մասնակիցների ԼՂ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը հանդիսավորապես հանձնել է հավաստագրեր։ Անդրադառնալով դասընթացների անցկացման անհրաժեշտությանը գյուղնախարարը նշել է, որ դասընթացներից ստացած գիտելիքների ճիշտ օգտագործումը կարևոր է հողագործությամբ արդյունավետ զբաղվելու համար։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ շատ շատերին թվում էր Նույնիսկ շատերը համոզված էին, որ սա ընդամենը խոսքեր են, այս ծրագիրը իրականություն չի դառնալու։ Մենք ինքներս բոլորս եւ ամբողջ հանրապետությունը, նաեւ Հայաստանի հանրապետությունում համոզվեցին, որ այն ինչ որ մենք փորձում էինք անել, ոչ միայն իրականություն, այլ սա արդեն իրողություն է։ Ոչ միայն ձևական թղթեր տրամադրենք, այլ այս բանակը, որ արդեն նստած է այս դահլիճում գիտելիքներով, այն թեկուզ մինիմալ գիտելիքերով զինված, կարող է վաղը գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրները իր ուսերին վերցնել եւ լուծում տալ։ Ինչ են տալիս վերապատրաստման դասընթացները հողօգտագործողներին։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Գայանե Հովսեփյանի խոսքով դասընթացներն անցան բարձր մակարդակով։ Գայանեն այս տարի որոշել է զբաղվել սիսեռի մշակությամբ։ Դասընթացների մասին ինձ տեղեկացրեց իմ ընկերներից մեկը։ Ես այդպես տեղեկացա ու Դա առաջին հերթին հողագործությամբ կամ երկրագործությամբ զբաղվելու համար գիտելիքների, այսպես ասած, հանրագումար է հավաստագրի Դասընթացները անցան շատ բարձր մակարդակի, մասնագետների կողմից շատ լավ մատուցվեց ամեն մի առարկա, որը մենք անցանք եւ ընդհանուր առմամբ ամբողջ խումբը դիրապետեց մատուցված ընդհանուր դասընթացի նյութերին։ Գյուղնախարարն ուրախությամբ հաստեց, որ դասընթացներով հետաքրքրված են նաեւ երիտասարդ կանայք։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր 2017 թվականի փետրվարի 1-ից փոփոխություններ են սպասվում Ղարաբաղ տելեկոմ ծառայությունների սակագներում։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը Արաբաղ տելեկոմի ծառայությունների սակագներից ու որակից արցախցիների դժգոհությունը արդարացի ու հիմնավոր։ Եթե դասակարգենք տարբեր ոլորտներից արցախցիների դժգոհություններն ըստ առաջնահերթության, հավանաբար Ղարաբաղ տելեկոմն իր սակագների պատճառով առաջին հորիզոնականը կզբաղեցնի։ Արդեն 15 տարի բաժանորդները հավասարաչափ բողոքում են թե բջջային կապի սակագներից, թե ինտերնետ կապի որակից ասել, որ բողոքները միշտ անարձագանք են մնում, ճիշտ չէր լինի։ Խնդիրը մյուս կողմից այն է, որ այս ընկերության հիմնադիրն ու գործադիր տնօրենները լրագրողների հետ հանդիպելու սովորություն չունեն եւ առաջացած հարցերը տեղ հասցնելը գրեթե անհնար է դառնում։ Այդ իսկ պատճառով իմ կողմից ցակագների հարցով Facebook-ում բողոքից Ղարաբաղ տելեկոմի արձագանքը այնուհետև հանդիպումը նրա հետ կարելի է ձեռք բերում համարել։ Նույն հանդիպման ժամանակ Գարեգին Օդաբաշյանը ընկերության հետ կնքած պայմանագրում որևէ կետ փոխելու հարցում իրեն անզոր համարելով անկեղծացել էր, որ հայ լինելով չի կարող անտարբեր մնալ առանց այն էլ ծանր խնդիրներ ու դժվարություններ հաղթահարող Արցախցու բողոքների հանդեպ։ Անդրադառնալով ընկերության կողմից կատարած ներդրումների ու ընդհանրապես Արցախում կապի ու հերահաղորդակցության բիզնեսի անշահավետության հարցին, այնուհանդերձ Օդաբաշյանը խոստացել է ընդառաջ գնալ խնդրանքից ու նվազեցնել սակագները այսписով գոնե մի քիչ թեթևացնելով բաժանորդի ֆինանսական բեռը։ Սա սեպտեմբեր ամսին էր, ու ընդամենը 2 ամիս հետո Ղարաբաղ տելեկոմի տնօրենը հայտնում է, որ արդեն մշակել են փաթեթներ ու եկող տարվա փետրվարի 1-ից միջինը 13%-ով կնվազեն բոլոր սակագները։ Ինչքանով եւ ինչպես կարանք սակակիները իջեցնել, որ եւ մաճելի լա հասարակության եւ մաճելի լա ընդունելի լա դժվարին կորց մներ, բայց առաջին քայլը արինք։ Սակագների նվազմախնդրից բացի տնօրինությունը նաև այլ հաճելի անակնկալներ պիտի մատուցի բաժանորդին։ Փաթեթներ, որ այսօր շուկայում չկան, մեր այսօրվա եղած փաթեթները արդեն իսկ գխնային հասարակության մոտավորապես 30-ից 40-45% խնայողություն։ Սպառողի հետ հարաբերություններում մատակարարն իր հերթին նույնպես ունի խնդիրներ։ Մշակված փաթեթները, այսինքն գործող փաթեթները, պահանջարկ չեն վայելում սպառողների մոտ ինչ պատճառով չեմ գիտեր, մեր հասարակությունը շատ չի օգտագործում այս պատետները։ Պիտի փորձենք ավելի խրախուսիչ փաթեթները ստեղծել, որը կգներարեն նաև ոչ թե միայն համացանցը, համացանցի ծավալները, համացանցի արագության փաթեթներով եւ ինչու՞ չէ նաեւ SMS-ները, կարճ հաղորդակցությունները։ Բայց սրանք պիտի կան ընթացքում, ինչպես ասի, նայելով, որ այս սակագիների անգումը ինչ արդյունք բիդա մեր հաջախորդների մոտ։ Այլ խոսքերով սակագների նվազեցումից, եթե ընկերությունը մեծ վնասներ չկրի, շրջանառության մեջ կդնի նաև տարբեր փաթեթներ, Իդեպ սակագների նվազեցման արդյունքում ընկերության եկամուտը կկրճատվի տարեկան կտրվածքով 600 միլիոն դրամով։ Շատ հեշտ է ասել, որ իջեցրեք սակագները, սակայն սպառմացավալները դա թույլ չի տալիս։ Շուկա չկա, ասում է ընկերության տնօրենը։ Պետք է խոստովանել, որ այս փաստարկները հիմնավոր են։ Ասել, որ սակագները պետք է իջնեն, սակագները պետք է իջնեն, խնդիր չունեմ, թող իջնեն։ Բայց պետք է գլոբալ նայենք, որ ուր է ուր է շուկան, Հայաստանի կամ Արցախի շուկան։ Բալալալայան այսօր Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախցի մի խումբ երիտասարդ լրագրողներ Հանրապետության լրագրողների միության եւ Armenpress լրատվական գործակալության միջև ստորագրված համագործակցության հուշագրի շրջանակներում օրերս մասնակցել են ցաղկաձորում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Խոստովանենք, որ Արցախի լրագրողների շփումը Հայաստանի եւ արտերկրի այդ թվում մանավանդ հայկական սփյուռքի գործընկերների հետ այնքան էլ աշխուժ չէ։ Այնինչ տեղեկատվության զարգացման միտումներն ու արկա մարտահրավերներն օրեցօր փոխվում են, Ոստի կարևոր է, որ լրագրողը քայլի կյանքի պահանջներին համընթաց, ձեռքը մշտապես պահելով ժամանակի զարգերակին։ Դասընթացներում քննարկվող թեմաներից մեկը հենց այդ էր, որի շուրջ Արցախցի լրագրողների հետ խոսեց Armenpress-ի տնօրեն Արամ Անանյանը։ Հանդիպման նպատակը նաև դա էր Արցախյան լրատվական դաշտը պետք է մասնակից լինի Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող տեղեկատվական զարգացումներին։ Ուշագրի կետերից մեկը այն էր, որ մենք կազմակերպենք բարբերաբար փոխայցելություններ, վարպետության դասեր, երիտասարդ լրագրողների վերապատրաստման ծրագրեր, որտիսի Արցախում գործող մեր գործընկերների համար հասկանալի լինեն այն միտումները, որ կան Երևանում, որ կան նաև աշխարհում, մեր համար հասկանալի լինի Արցախի լրատվական դաշտը, զարգացումները, որովհետև չնայած մի ամբողջական դաշտի մաս ենք, բայց ընդհանուր ծառնաբեռնվածությունը հաճախ հնարավորություն չի տալիս իրար հետ շփվելու, իրար լսելու, իրարից ինչ որ բան սովորելու։ Արցախի լրագրողների միության նախագահ Կիմ Գաբրելյանի խոսքով լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովի ընթացքում ստորագրված հուշագրում ամրագրված նմանատիպ ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Ավելին, ապագայում կարող են կազմակերպվել նաև նեղ մասնագիտական վերապատրաստումներ մի քիչ դժվար է, երբ տարբեր ժանրերի, տարբեր լարական ճշտի ներկայացուցիչներ նույն տեքստաբանության մեջ, նույնի մեջ ուսումնասիրություններ են իրականացնում։ Ավելի նպատակահարմար է երևի թե ըստ իրենց ոլորտների, ասենք, ռադիոյի համար առանձին, հեռուստատեսության համար առանձին եւ այլն։ Կարծում եմ, որ թեկուզ դժվարությամբ, բայց հնարավոր կլինի նման դասընթացներ կազմակերպել, այդ թվում նաեւ on-line տարբերակով։ Դասընթացների մասնակիցների խումբը բաղկացած էր 15 հոգուց, այդ թվում հեռուստատեսության, ռադիոյի, էլեկտրոնային ու տպագիր մամուլի, լրատվական ծառայության աշխատողներ, ինչպես նաև Արցախի Մայրբուհի մի քանի ուսանող։ Խմբի ղեկավարը Արցախի պետական համալսարանի դասախոս ԼՂՀ լեզվի տեսչության պետ Արտագուղուլյանն էր։ Նախ ծրագիրը ինքը թեկուզ մեկ օր տևեց ընդամենը, բայց շատ հագեցած էր։ Հագեցած էր առաջինը թեմաների առումով։ Բանախոսները բոլորն էլ փորձառու լրագրողներ էին, որոնցից ամեն մեկը ներկայացրեց ոչ միայն տեսական ինչ որ գիտելիքներ, ինչ որ գաղափարներ, այլ այն, որոնք ինքը գործնականում կիրառել է եւ համոզվել է, որ դրանք ճիշտ է, դրանք ապացուցված են, դրանք արդարացված են։ Եվ նաեւ այդ փորձը այսօր փոխանցեցին մեր լրագրողներին եւ աշխատող եւ սկսնակ, որոնք պետք է դեռ վաղական ասպարես։ Նշենք նաև, որ դասընթացների կազմակերպմանն աջակցել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Յուլիա Վանյան այսօր Նոր տարվա շեմին ԼՂ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ազնագազմին հաճելի անակնկալ մատուցվեց։ Բարերար Գրիգոր Գրիգորյանը ծառայությանը նվիրաբերեց երկար սպասված հարմարավետ ու ժամանակակից Ջակ Մակնիշի 21 տեղանոց ուղևորատար ավտոբուս։ Բարերարը իր խոսքում մասնավորապես ասել է այս տարի որոշեցինք արտակարգ երագնացարայության վարչության նվիրաբերել ավտոբուս ցանկանում եմ որ ամփորձանք եւ մի միայն լավ աշխատանքների լավ նպատակներ օգտագործվի այս տրանսպորտային միջոցը Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կոմիտաս Կարապետյանը ազնագազմի կողմից շնորհակալություն է հայտնել բարերարին, մաղթելով նրան հաջողություններ ազգանպաստ գործունեության մեջ։ Ասեմ, որ պարոն Գրիգորյանը արդեն տարիներ շարունակ նոր տարվա նախաշեմին բարի գործերով հանդես է գալիս Արցախի հանրապետությունում եւ ուրախացնում մեր ժողովրդին։ Եվ ուզում եմ ցանկանալ պարոն Գրիգորյանին երկար-երկար տարիների կյանք, առողջություն, հաջողություն եւ վստահ եմ, որ այսօդ եւս կշարունակվի այս ավանդույթը Բարերարը հավաստիացրել է, որ նման նախաձեռնությունները կլինեն շարունակական։ Արցախին սատարելը յուրաքանչյուր հայորդու պարտն է ասել է Գրիգոր Գրիգորյանը ցանկացած հայի պարտավորությունա լինել գոնե ինչ-որ մի մասով մասնակից մեր երկրի կայացման Իննշան երախտագիտության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենը շնորհակալագիր է հանձնել բարերարին։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի նախագծած կայանքները արդեն ծառայություն են իրականացնում զինված ուժերի ստորաբաժանումներում հակազդելով հակառակորդի անօթաչու թռչող սարքերին։ Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Մհեր Մարգոսյանի խոսքով ինստիտուտի գիտական թիմը համագործակցում է մի քանի այլ ընկերությունների հետ եւ այդ համագործակցության արդյունքում շուտով կստեղծվեն նոր համագարկեր։ Չի բացառվում, որ Արցախում եւս շրջանառության մեջ դրվի քաղաքացիներին վճարվող արկա հարկատեսակներից զատ մարտական հերթապահության ժամանակ զոհված կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովման համար ամսական եւս 1000 դրամ վճարելու նախագիծ։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Կարծում եմ, այո, կլինի, բայց չեմ կարծում, որ կլինի այնպես, ինչպես Հայաստանում։ Արցախում Հայաստանի նման բուրըն քննարկումներ չեն լինի, որևհետև մեզ մոտ ապրում են առաջնագծի մոտ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հնարավոր է համարել նախագահի վաղաժամ ընտրությունները։ Այս մասին նա ասել է ամենամյա մեծ ասուլիսի ժամանակ։ Հնարավոր է, բայց նպատակահարմար չէ, ասել է Պուտինը։ Նա նշել է, որ դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը չի խանգարի ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Մարզասերների համար Հայ մարզիկները մեծահասակների, երիտասարդների եւ պատանիների Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններում այս տարի նվաճել են 170 մեդալ, այդ թվում նաեւ 4 օլիմպիական մեդալ։ Հայաստանի հավաքականների անդամները աշխարհի առաջնություններում նվաճել են 41 մեդալ՝ 10 ոսկե, 11 արծաթե եւ 20 բրոնզե։ Եվրոպայի առաջնություններում հայ մարզիկների նվաճած մեդալների թիվը 125 է՝ 37 ոսկե, 46 արծաթե եւ 42 բրոնզե։ ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերի 23-ի ժամը 16-ի դրությամբ ներհանրապետական եւ միջպետական բոլոր ճանապարհները անցանելի են։ Թորքմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, առավելապես առանց տեղունների վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։